bakotxak be sekretia bat du. Ben kuxelia. Bokan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bona, barkatuko non zuen? Zinema zitzegiten hastu mara izan. ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da,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 Kultura Laif elkartean, Araba, Bizkaia, Lapurdi, Gipuzkoa eta Nafarroa provintzietako zuzeneko musika areto profesionalak aurkitzen dira. Eta urten, elkarteak amar urte betetzen dituelarik urte urrenaren ospatzeko hainbat ekitaldi antolatu dituzte. Eta ekitaldien artean, bat nabarmendu nahi izan dute, ekainaren lautik zeira, Bilbon eginen den Europako musika areto eta musika jaialdien live. DMA elkarteren batzar nagusia. Baina hori baino lehen, gaurdanik eta maiatzaren ogoita maika bitarte ere, bigarren ezantolatu duten Kultura Life zirkuitoaren baitan, areto ezberdinetan kontzertu ezberdinak izanen ditugu. Bagustio buruz mintzatzeko, gaur Kultura Life elkarteko, argaiz bihar dugu telefonaren bestaldean elkarteko koordinatzaia, kaixo Kaixo, egunon. Lenik eta behin arkaitz, Kultura eh, Life zirkuitoaz mintzatuko gara, gaur Bilbo nabiatuko dena, Bilbaina Jazz eh, Klubean ez da, eta erranen dugu, eh? bihar Baionako lemaineto aretoan izango ditugula kontzertuak, eta larun batean berri zirungo tunk aretoan. E, orotara, amazazpi aretok parte hartuko dute zirkuitu honetan? Ba, hori da, gaur egun Kultura Life elkartea, ba, Euskal Herriko e, amazazpi zeneko musikareta pribatuko, zaten dute, eta, eta bueno, ba, zirkuitu honen baitan areto bakoitzak konzertuan antolatuko du, e, maiatzean zehar, eta bizkatelburua da, ba, bueno, urtean zehar, e, aretoek egiten duten lana balorean jartzea, ezta? Baita, bai beraien lana eta baita, ba, beraien e, irigune eta usoetan sortzen duten e, balore ekonomiko, sozial eta kultura da, eta guzti hori ba, balorean jartzeko ba, sortu behar pasaren urtean e, zirkuitu hau, eta urtean ba, bigarren bigarreko zeinko dugu. Elkarrekin aritzeak indar gehiago ematen baitu? Ba, bai, bai, egia esan, e, bueno, ba, azkenean elka, elkarrekin e, zaiatzen gara, hainbat e, eh, arazori aurre egitea, elkarrekin zaiatzen gara baita, Ba, bueno, pizkat kultura dinamizatzea, ez da, eta musikaren ba, sektorea gure kasuan, ba, dutatzea, eta, eta bueno, ba, balkarrekin, ba, beti bat, eh? <laughs> Hainbat kontzertu antolatu dituzula laipatu dugu, nola utatzen dituzu musika taldeak? Nortzuk ekarrara zine dituzu, eh? Bueno, azkenean, e, egiten dena da, pixka bat, e, denetarik ez, ba, zehatzen gara, berteko eta eta kanpoko taldeen arteko nahasketa bat e, bilatzen eta baita ba, estilo aldetik ere ba, nahazketa bat, ez da? Eta, bueno, gara, ba, bueno, horrelako e, eh, nola baiteko ba, kutsu bat ematen ba, programazioari, ez da? Ba, bueno, ikusteko baita zer nolako kontzertuak antolatzen diren bai urtean zehar, eta horren isla bat izatea ba, ba zirkuitua, ez egiten dugun zirkuitua. Asteburu honetan adibidez, e, orotariko lanak ikusiari izango dira, mengo eta hango taldenak ere? Bai, bueno, azte honetan eh, gaur bertan bueno, jazz konzertu bat egon goda bizbon, eta eri jamamoto eh, irukotaren eskutik, gero adibidez, ba, alat batean, tunken irunen ba, heavy metal ba, kontzertu bat egon goda, masterplan taldearekin, eta bueno, ba, hor izlada da, horren izlada pixka bat ez, ba, niztasun horren izlada dira, ba, azte gu egon baina baita, ete osoan zer egon godin. Iaz, 2000 sortzirun da iruro pertsona bildu duzen ituzten Kultura eh, Life eh, zirkuituan, aurten ere zifra berak espero dituzue? Bai, bueno, aurten ere antzelako <clears throat> horrek ustena ditugu, e, baina baita ikusi nahi dugu, ez da, e, aurten, ba, ikusleko pura zenbatu genuen, eta urten berdinengo dugu, eta ba, pizkat aldeatu ingo dugu, eta konparatu ingo ditugu, ba, ikusteko zen olako evoluzioa daukagun e, pasaren urtetik aurtengo ba, edizio da, ezta? Pizkat, ba, e, ere, ba, jakiteko zehatzen gara, ba, kuantitatiboki, ba, ba, zirkuito sendo bat osatzea, ez da moduan, baina kontiatiko eki ere jakin nahi dugu ba, zer nolako erantzuna duen, eta, eta bueno, ikusi ez eh, nolako evoluzioa duen gure publikoak ere bai, eta, eta bueno, horre bat ikaria pizka bat ba, ikusten ez, eh, batzuen, eta ikusten eh, nolako proiektuek zer nolako erantzuna duen. Ba, Araba, Bizkaia, Lapurdi, Gipuzkoa eta Nafarroa provintzietako zuzeneko musika areto profesionalak biltzen dituen Kultura Life elkarteko koordinatzaile den Arkaitz Biarrekin mintzatzen ari gara gaur. Errana dugu, elkarteak aurten amar urte betetzen dituela eta horren karietara, ba, ekimen ere antolatu dituela aurten gotz. Eta lehen lehenik Arkaitz, eh, kontatuko aldi guzu amar urte hauetan zer nolako bilakaera izan duen elkarteak eta nola sortu zen? Elkartea? Bai, bueno, ni ez negoen <clears throat> eh, kartaren zorreran, ez, dula amar urte sortu zenean, eta, bueno, ba, sortu zen bizka bat, ba, sektoreak, ba, behar zuela bat, ez, ez eh, horriko privatuak, eh, ba, zare bat bazegoen jada, eta, eta behar bat zegoen, ba, hainbat agazoi aurre egiteko, eta horren ondorioz, ba, sortu zen elkartea, eta, eta, mm, ba, zorreran e, eh, banago, ba, uneko 70 eta edo osatzen zuen, hau da, azkarriko musika arte privatea dut marrak, eta gaur egun 80 eguneko lagaita mabila ero ditsi gara, ez Eta, da, bueno, urte horietan zehar, ama urte horietan zehar, bain ba, bat, ekin egin dituzte, ba, bai, bihar konzertura proiektua ba, sortu zuten, e, kultura bonuan e, parte hartu zuen, e, zuzen zuzenean programa martxan jarri zuen, e, musikon programa jarri denen martxan nun dela ba, bi urte, eta, eta bueno, azken nimotan, ba, ari gara bebaita kultura laik zirkutuarekin, azken nimot bi urte guetan, eta baita ba, Europako laik e, eh, elkartearekin ba, lanera ari gara, azken nimot ba, bi urte guetan. Musika tal ere onuragarri da, eh, zuen elkarte eh, elkartea osatu izana? Ba, nik uste du, aiez, eh, honek, bueno, ba, inda programa osatu ditu, eh, bere bilbidean zehar, eta, eta programa horiek azkenean, ba, konzertuak, eh, konzertu zarean dinamizateko izan da, eta baita, ba, piskat, eh, eto privatuen, ba, estena edo ba, dinamizatzeko eta horrek ba, laguntzen du, ezta? Ba, musketaldei ere horrelako ba, eta privatu zare jendo bat izatea eta horrek eh, eskaintzen dien aukera eta ba, nik uste horretan da mar guetan ba, nabari dela eta bueno, ba, kustea bat ez dago ba, zare jendoa daukagun e, muzikarto privatuen eskutik e, zer nolako dituzten eta nik uste hori bat aldeak ere ba, dutela eta dutela Bala, ze, zuen elkarteak amar urte betetzen dituela eta e, hainbat itzorden artean eh, bat nabarmendu izan duzuela. Aipatu dugu, ekainan kainan iraganen dena Bilbon, Bilboko kafe antzokian, eh, Europako musika ereto eta musika jaialdien live DMA elkartaren batzar nagusia iraganen da. Eta bertan, herrialde ezberdinetako ba, jendea bilduko duzu ez da? Bai, bai, egunetan gara bilbon bilita, ba, guztira mesortzi elkarte, e, amagost erri alde zerretako elkarte, eta helburua da, ba, bueno, Europa maiako, ba, ba, keskak eta ba, keskei erantzunak ematea, oza, e, parte esperientzia partekatzea, eta etorkizunea begirare, ba, proiektuak eh, lantzea, ba, Europa maian, ez? E, Azken urtetan guari gara ganean jada, ba, hainbat proiektutan, e, e, bilera gaiteetu urtean, ba, bos bat bilera Europako hiri ezberdinetan, eta eta proiektu ezin sortzeko, ba, jarretuen artean, eta zelako dinamika sortzeko eta kasu honetan, ba, bueno, bilo dakarriko dugu hankainaren ba, zieran, e, eh, eta eta ba, eh, hori hongo eh, gara, bueno, pizka bat, da hori, historiaren uznarketa ba, egiten. Programazio bat antolatuko duzu horren inguruan, edo? Bai, bai, eh, bueno, ba, gariko dugu, a, ba, principios e, programa itxia izango da, hau da, ba, bertan izango garen elkarte eta areketako horrezkariek ingo dugun, ba, izango da, ez da, denez, baina kainaren bostean bai egongo da ba zeukez edo bueno dako ba irakurleio bat e, eh, euskarriko talde izan dita leialdi irekita egon da orain e, musika bulegoaren eskutik eta eta hor ba e, bueno ba taldeak ba, bereia musika zen aukesteko aukera e, izango dute eta um, Europako elkarte gotako ordezkariak ba, ikusten ikuste eta bueno, ba, hortik talde abondako aukeraren bat sortzen bada, ba, beste herri alde batera, ba, zuzenako destintzera joateko, la ba, primera, eta. E, zu, izena bateko aukera badela, e, soukei zoietan parte hartzeko? Ba, iregita dago, okerrez ban dago, baina zer e, laua bitartean, ustiala bitartean, eta horretanako egin behar dena da, e, musika bulegoa elkartearen ba, webunera joan, eta musika bulegoa puntu eus, eta hor eh, aukete bolete zua zere. Ba, Lizetan badago infiniteko tarte bat, eta errazik uste duen tartea, eta formularia ere zorreza da. Ba, bertan parte hartzen dira, ba, ba hortxera paukera. Okera, paregabea. Barkaitz, ba, e, eh, bilar guztionekin gelditzen gara, ez dakit zerbait gaitu nahiko zenuken? Ez, bueno, ba, ni esker e, ba, gogoratzea eta, bueno, ba, kontatuko dizu gero zer nola jaten den urten da kulturala bizitzua eta baita ba, Europako batzat nagusi dago. Osongi, ba, kontaktuan egonen gara. Mi esker. Mi esker zuen. Barkaitz biharrekin eh, mintzatu gara Kultura Life elkarteko koordinatzailearekin eta gogoratu, eh, Kultura Life eh, zirkuitoa abiatzen dela gaur entzuten ari zareten Eri Yamamoto trioak eh, eskainiko du zuzeneko bat gaur Bilbo Bilbaina Jazz klubean. Eta azte bukaera honi begira, bihar beste kontzertu bat izango dugu, Baionako Lemaineton, Furio eta The Creepy Tones taldeak entzunar izango dituzue, eta irunen berriz, dun karetoan, larun batuntan, Masterplan, Skeleton, Dark Embrace eta Taken taldeak entzunar izango dira. Ba informazio gehiagorako, Kultura Life zirkuitoaren inguruko setasunak ukaiteko, edo elkartaren berrizateko, nako webgunera jo dezakezue, kulturalife.com kom walgunerak Ashut, Arte Drama, Le Petit Théâtre de Pain, Compagnac Deco. dute. Zazpicheni deko. Zazpicheni deko antzerkia. Shimun eta Manesh Fush anaiek emanik. Azparneko Arizbarne gelan Maiatzaren seian, ahatsaldeko bostetan. duena Ondutik jateko eta edateko Itxasoan urak haundi dire Azkia ikastolak antoraturik Kultur Alea, Alea. Bamorau izen artistikoarekin ezaguna dugu Andoni Tolosaren lan berriko pieza batekin segituko dugu orain iragarri nahiko genukelako bihar kantuzkantu emankizunean Andoni Tolosa izango dugula gonbidatu izan ere orain dela gutxi plazaratu du bere bakarreko lana eta bertan bere amaren eritasunarekin eta zaintzarekin loturiko bizipenak eh, bildu ditu. Balan bere zionen inguruan mintzatuko gara bihar kantuzkantu emankizun baina hause duzue, eh, bere azken lanean, egun sentiak alperrentzat diskan, aurkitu izango duzuen pizetariko bat, Alzheimer. Nonden gure txea, noiz egiten duen otza, zerkantu entzuteko, babestu behar dudan bi otza. Pasa mortua Ondoa jotzeko Labarren bihila Inongo zeruta Galtzen Galtzen dira guztiek Otsegi ostean Otsegi ostean Boan, maitatzen ditudan fruta hoien izenak ezin ez berdin du beldurra eta tripako mina Azten ari zaizki ditzez rujuloak Barkamena eskatzeko erak maitatzen saiatzeko Konbentzio dena Igerilariak Basa mortuan Ondoa jotzeko labarren bila inongo zerutan galtzen dira aingura guztien utxegin ostean eta laster ezingo ditut lerketen soinuak bere izi tiroak petardoak bombak etxe feruak tazkenean denbora Desagertu egingo da Igerilaria bezala Igerilaria Basa mortuan Ondoa jotzeko labarren bila inongo zerutan galtzen dira aingura guztiek utxegin ostean zagi gionstea Bauntar arte iritsi gara gaurkoan entzule, nire aletik, besterik ez bihar arte esaten dizuet eta bien bitartan ongizan. Aio. It's agony's all hotxak desekretia badu. Bekusegia. Hortan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko nau zuen, zinema zitzegiten hasten ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez aiz eita bost eh, klon, eh, klon edo bost zinez perfektuak lehet. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak eh, erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.